Píosa 2. Beidh Féile Rós Thrá Lí ar siúl arís i mí Lúnasa agus is é Daithí Ó Sé a bheidh ina fhear tí. Tá an fhéile ar siúl ar feadh breis is 50 bliain anois agus is féidir le mná óga a bhfuil cúlra Éireannach acu cur isteach ar an gcomórtas, is cuma cén áit ar domhan a bhfuil cónaí orthu. Tá pearsantacht na gcailíní chomh tábhachtach lena n-áilleacht agus cuirtear agallamh ar na cailíní le linn an chomórtais. Tháinig buaiteoirí cheana féin ó Mheiriceá, ón Astráil, ón mBreatain agus ar ndóigh ó Éirinn. I measc na n-imeachtaí eile a bheidh ar siúl le linn na féile, Beidh aonach bia agus ceardaíochta, paráidí agus taispeántais tinte ealaíne agus comórtais ceoil. Ceaptar gur fiú dhá mhilliún euro dhéag an fhéile don ghéilleagar áitiúil. Sa bhliain dhá mhíle is a deich, d'fhéach breis is milliún duine ar an gcomórtas. Sa bhliain dhá mhíle is a ceathair déag, áfach, níor fhéach ach seacht gcéad seasca míle ar an gcomórtas, titim shuntasach.